При помощи цього артикулу його свідкує, що цей передармагедонний час буде подано від його много свідоцтв про його діяльність відповідно до часу встановленого. Ми бачимо, що перевагаюча села стоїть по стороні Єгови і його діло торжественно і побідно продвигається вперед. І це не тільки якраз Саме битву Армагедон треба розуміти, а іменно обставини до битви Армагедон. Бо так стоїться і наш вертова, що про це говорить. Наша студія показала, як цінять свідчення його в його праці, ті, перед лице котрих було показано, або дана була нагода. Стати активними слугами Єгови. Сьогоднішня студія звернула увагу на положення жителів Сокого і Пенуела. Це були ізраїльтяни, тої завітуючі люди, котрі своїм обов'язком зобов'язані були подати всяку поміч на піддержання діла Єгови, тоді, коли творено було рукою Гедіона. Бачачи ці речі, і гімн розуміючи, що діло його йде успішно вперед, але ну, однако, не маючи віри у результати повної міри, вони заявили, це ще невідомо, хто кого переможе. Це слова повної невіри перед лицем тих хто мав нагоду його бачити і розуміти. Хоча жителі Сокопа і Педала дійсно представляють клясу наукового слуги у цьому часі, але ну, однак то средство, котре задержало клясу наукового слуги від подачі активної піддержки його в цьому часі, то саме средство обов'язково працює на задержання многих слугів його. ми в цім часі, щоб і вони теж не проявили активної і високої праці, а щоб вони все розцінили діло його своїм станом. Свій стан ми розуміємо так, як і розуміємо все таке Письмо. Іменно розцінили так, щоб спершу поглянути на себе і заявити, ось таких речей в мене не достає много, а тих, що достає, то зовсім мало. І перевага, певно, стоїть за тими речами, чого не достає. Тобто здоров'я, час, гроші, уваги, самовідречення. Цих речей не достає хоча й знаючи добре, що такі речі ніколи не були признані Єговою. Однако виставляють їх. Чи може хто-небудь із слуг Єгови сьогодні знайти місце і случай, де була подана воля Єгови до сотворіння? А сотворіння розчинило волі його іменно цей погляд, що воля його прийшла якраз тоді, коли в нього чогось не достає. І звідси він змушений коритися голосу недостаючих речей, ніж голосу живого Бога. Чи можна знайти в всякій письмі случай, що був такий оправдан? що те письмо не подає такого свідоцтва. Тому і марна річ шукати або вже й готові подавати недостачі, а тим більше марна річ уповати на них. Невже ж уповання на недостаючі річ є оправданням? Ні розглядаючи положення жителів Сокофайтинуела в сьогоднішній час. Ми свою думку будемо направляти не на згромадження для синукавого Господа, а на наш сидів, слуги Його. Тому то слуги Його мусять відкинути як чужу річ, як средство до контролю демонів бісів, все те що вони вказують. Ось ці ключі в мене не достає, звідси і моя посвята, і діла мусять вимиритись. Не порочено красним його, а цими окружаючими обставинами. Хочу сказати друге. Здається, що писання не припадково говорить, а до науки тільки коли своє Господа чують вістку Господа і відповідають в погляд призначення Єгови, то сказано їй так. Хромий підскочить коней, і язик німого пісні язиць. Я хочу вас запитати, як ви вірите, що це дарується тільки до розуму, до сприймання? Çıkartıyor. To jak skażą? Do aktywności i sprywania. Tak вот, свідчення 35-го пророка Ісаїв і є тою, як би сказати, судовою статтею, котрою судить його сотворіння. Якщо йде, є дійсно якісь немічні потіги, і хворі потіги, і дійсні нужденні в матеріальних речах. Але при цьому всьому, коли ви віддали себе його відтак, як того його вимагає, то буквальність того стане реальністю вашої, вашої праці. Ну є ще натомість. Ви скажете, що ви носитель хвороб, що ви носитель недостачі, то то, на що ви поклали свій погляд, і буде дійсно тим, як би сказати, средством, котре придавить вас. Тому не говоріть, що вам не дано. Кожен треба сказати так. Нам давали, а ми не брали. Так як і голод того бажає. Тому і бачимо. І неактивність. Тому і многі посилаються на старості та хвороби. Чи можна посилаєтесь на свідчення Святого Письма? Єгова точно держить свою вітниці. І що давав? І дарував нашим попередникам, тобі і нам, а тим більше нам. Бо в наш час підняття на нашої, нашої діяльності, його завершує працю. Тут його сила стоїть во много помножена до користі його слуху. Знову же поглядаючи на цю оказію, що сталося, і жителями Сокопа Пенуела, то треба сказати так, що ці жителі, здається, теж надіялись одержати якусь ласку від його. Бо навіть і перші слова, а потім і другі говорять про те, що вони не втратили цілком самолюбу сподію. Отже, це говорить про те, що многі сьогоднішнього часу слуги несуть при собі свої тілесні думання про волі Його. І що вони, скоршу всього, случайно, а не при натузі будуть одобрені Єговою. Ні. Єгова так чинить свою справу. Як про це він записав, що Царство Небесне осягається тими, коли буде видано зусилля повне і абсолютне. Тільки такі його досягають. А решта ні. І це почалося від днів праці Ісуса Христа. А сьогодні воно вже закінчується. Тому то Нехай ця студія буде таким уроком для нас побачити свої помилки, недостачі, невідповідне оцінення Голе. І средством так, також до направи. Щоб ці речі, як достатки, і недостатки, брат здоров'я чи його достаток не послужили тим щоб при цьому ми і залишилися. А послужили тим, що не виконували волю його по його призначенню, а не по призначенню нашого вільного. Хочу звернути увагу на слідуючу річ. У часі, коли працює свідчення Єгови, такого високого степеня для всіх і очевидні. Ми мусимо звернути увагу на те, що демони більше працюють в різних напрямках, не тільки в одному. І вони випрацьовують загострення слугів на якісь окремі речі. Отже, коли подає його свідоцтво, тоді демони після піднімають щось подібне в умах і в пошуках людей ще не беруть до уваги свідоцтво Єгове. Тобто, це означає, що в цьому случаї обов'язково піднімається осередок, котрий є власного виробу, однаково із думанням на признання Єгове. Так показує історія сила спорочого відділу. Так показує історія життя слуг Господа піднятим через нього, що так сталося. Здається, того не оминутина. Не шукайте другого свідоцтва. Ранкова студія сьогодні показала, що місто Назарет є символічне значення і пам'ятник Ігови для того, щоб орієнтацію матері. На то місце, де його дає силу і поміч. І на то місце, котрого його вимагає у діяльності своїх слуг. Так, це треба розуміти. І це начисто відрізнює всякі пошуки інших свідчень до утвердження. siamo le nuche dei